Cartouche en bâni. D'abord A B G D E V Z T I E L M N O P J R s T U P K H G 舌、齿、次、子、子、者、合、者、合。